DJ RD, MC Menor MR. E é mais um, hein? Se você tem um sonho, o foco é persistir. Jamais deixe mudar sua opinião. Cigarro em frente de cabeça erguida e escute a voz do coração. O dinheiro não atrai só puta, também ilude vários vacilão. Que cai nos encantos do dinheiro fácil e se perde com tanta emoção. Desde pivete aprendi que na vida um bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu queima uns back que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando perante o regresso, cada vez próximo ao fundo do poço. E quando for ver, já metade. Mais um detento pra ler criminoso. Vai passar alguns anos trancado pra tu refletir o que fez de errado. É que tu foi julgado no banco dos réus. Perante a Deus você foi perdoado. É a voz do gueto gritando pro mundo que a favela também tem direito. Infelizmente o dinheiro tá pouco, mas a felicidade não tem preço. Nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós das novinhas até chora. Dono do ouro e dá pra ter Jesus. Amém. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora, nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós, as novinhas até chora. Dono do ouro e dá pra ter Jesus. Amém. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora. Se você tem um sonho, o foco é persistir. Jamais deixe mudar sua opinião. Cigarro em frente de cabeça erguida e escute a voz do coração. O dinheiro não atrai só puta, também ilude vários vacilão que cai nos encantos do dinheiro fácil e se perde com tanta emoção. Desde pivete aprende que na vida um bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu queima uns back que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando, o pênalti o regresso. Cada vez próximo ao fundo do poço. E quando for ver, já retalha. Mais um detento pra ler criminoso. Vai passar alguns anos trancado pra tu refletir o que fez de errado. É que tu foi julgado no banco dos réus. Perante a Deus você foi perdoado. É a voz do gueto gritando pro mundo que a favela também tem direito. Infelizmente o dinheiro tá pouco, mas a felicidade não tem preço. Nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós, as novinhas até chora. Dono do ouro e dá pra ter Jesus. Amém. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora, nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós, as notas e até chora. Dono do ouro e dá pra ter Jesus. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora.